سورة المنافقون بسم الله الرحمن الرحيم رحمن والرحيم olan Allah'ın adıyla. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين Ey Resulüm! O münafıklar sana geldiği zaman şahitlik ederiz ki muhakkak sen gerçekten Allah'ın Resulüsün dediler. Allah da biliyor ki şüphesiz sen elbette Allah'ın peygamberisin. Bununla beraber Allah şahitlik eder ki doğrusu münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Allahu yeşhedü innel münafikîne lekâzibûn. İttehazû eymanehum cünneten fasaddû an sebîlillâh. İnnehum sâe mâ kânû ya'melûn. Müslüman olduklarına dair yeminlerini bir kalkan edindiler de insanları Allah yolundan alıkoydular.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 Sanki onlar duvara dayanmış keresteler gibidirler. Her kuvvetli sesi nifaklarından dolayı aleyhlerinde sanırlar. Onlar düşmandır. Artık onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Haktan nasıl çevriliyorlar? وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون Hem onlara, o münafıklara gelin Allah'ın Resulü sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler. Ve sen onları görürsün ki kendileri büyüklük taslayan kimseler olarak yüz çeviriyorlar. Sevâun aleyhim estağfirte lehum em lem testağfir lehum. Sevâun aleyhim estağfirte lehum em lem testağfir lehum. لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين Kendileri için mağfiret dilesen de, onlara mağfiret dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Şüphesiz ki Allah o fasıklar topluluğunu küfürlerindeki ısrarları sebebiyle hidayete erdirmez. Humullezine yekulûne la tunfikû alâ men inde Resûlillâh alâ men inde Resûlillâh hattâ yenfaddû velillâhi hazâinus semâvâti vel ard velâkin Onlar öyle kimselerdir ki Allah'ın Resulü'nün yanında bulunanlara, fakir muhacirlere bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyorlar. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar anlamazlar. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون O münafıklar diyorlar ki yemin olsun eğer Medine'ye dönersek en aziz olan, en zelil olanı muhakkak oradan çıkaracaktır. Halbuki izzet, şeref ve üstünlük Allah'ındır. Hem peygamberinin ve müminlerinindir. Fakat münafıklar bilmezler. Ya eyyühellezine amenu la turihikum amvalukum ve la evladukum ve la ذلك فأولئك هم الخاسرون Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين Birinize ölüm gelip de Rabbim beni ecelimi yakın bir vakte kadar erteleseydin de sadaka verip salih kimselerden olsaydım demesinden önce sizi rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda sarf edin. Çünkü Allah bir kimseyi eceli geldiği zaman asla ertelemez ve Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdar olandır.